بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم رزقنا الإخلاص في القول والعمل wannan shine majalisin mu na biyu ألفاظ الجرح والتعديل alfadil آه، jarhi من ta'dil darasin mun da ya na ok a nan za mu sake abinan za mu tashi kenan na'am malam ya ce almutakallimuna fi jarhan wa ta'dilan almutakallimuna masu waɗanda suke da ta cewa masu fada a ji kenan firrijal akan mazaje jarhan gurin aibantawa wa ta'dilan kuma addalawa wannan kamar yadda Muhammad ibn Qaymaz al-Zahabi ya rubuta littafi dhikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil Wadanda so wato in sun yi magana za a saurare su kuma za a yi irtidad da maganarsu shi ne a nan malam zai yi magana a kan mazajen nan ya ce sabaka an na fi mashru'iyyatul jarhi wa sabaka ya gabata an na mun ambata fi mashru'iyyatul jarhi wa ta'dil gudun shimfida dalilan da suke mara bayan yiwuwar jihar da annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa addala wa jaraha akwai lokacin da ya aibanta kuma akwai lokacin da ya addala kama kallama fil rijal kamar yadda kama takallama fil rijal jama'atun min as-sahabati wat tabi'in faman ba'dahum kama kallama yadda suka yi magana firrijal akan mazaje tun wasu mutane wasu tawaga min sahabaci sahabati wat daga sahabbai da kuma tabi'ai faman ba da kuma wadanda suka zo bayansu walakin walakin amma fi tabi'in a cikin tabi'ai ai abinda yake nufi bin nisbati liman ba'dahum an ka danganta ta da waɗanda suka zo bayansu bi ƙillacin magana akan mazaje tana da karanci me yake nufi ta'dil da jarh da tabi'ai suka yi ba ta da yawa waɗanda suka zo bayan su su ta'dil da jarh nasu su yafi yawa kaman ka ce me yasa liqillati dha'fi fi matbu'ihim id aktharuhum sahabatun udul aka ne ba mm. liqillati dha'f saboda karancin rauni fi matbu'ihim ga waɗanda suka bi akum abu afwan a cikin waɗanda suka bi kai wato kun gane larabcin nan eh abinda yake nufi saboda karancin samun masu raunin hadda da kuma waɗanda ba adilai ba a cikin waɗanda su an suka bi bayan su ne Ya yawwa saboda ai in ka ce sahabbai to wane ne ma a cikin sahabbai za ka yi mashi jirar da tadi shi ya sa ya ce to in ka bar sahabban su tabi'ai hmm? in ka danganta su da atba'ut tabi'in sai ka ga jirar da tadi ɗin na su atba'ut tabi'in zai fi yawa akan na tabi'a ne a nan ولكن في التابعين أي بالنسبة لمن بعدهم بقلة لقلة الضعف في متبوعهم إذ دومينك أكثرهم صحابة عدول سبيلا ما في يوان سو صحابين كما سو عدلين وغير الصحابة كما باين صحابين من المتبوعين أتشكين ودن أكبي باين سو أكثرهم ما في يوان سو ثقات تتوني سيكا bayan da manzon Allah sallam ya bar duniya akwai sahabbai akwai tabi'ai ko sai kaga a cikin tabi'an da sahabbai suka wuce gaba daya sai ga atba'ut tabi'ina to a cikin waɗanda suka yi rayuwa tare da sahabbai mafiya yawan su adalai ɗaiɗaiku ne waɗanda ba adalai ba to jar da tadidin akwai akan ɗaiɗaiku waɗanda aka sussunta ne aka yi to kaga tana da karanci sosai to in ka koma atba'ut tabi'in wadda a cikinsu ne za ka ɗan samu kibarut tabi'in na ɗaiɗaiku haka ne ba to waɗannan kuma su ɗin in ka danganta su da waɗanda suka gaba waɗanda suka shuɗe to a cikinsu ne aka fi samun waɗanda ba su ba da ba adalai ba haka waɗanda suka bi bayansu in ka danganta su da waɗannan to waɗanda suka zo daga baya so aka fi samun masu rauni cikinsu a kan waɗanda suka gabata. wannan ita ce gaskiyar maganin manzon gana sassalin khairul ƙoroni ƙarni ɗin sun mallazi na yalonahun aslus diharil ilmin da ake fadi ana nufin an samu uh, adalai ne da hamuntattu kamar irin wadancan a'a yaduwan ilimin ne ba shiga duniyan da ta yi da rubucin da aka yi rubutu-rubutun da aka yi ba haka ba ai asrus diharil ilimin din zamanin annabi da sahabbai ne amma su wancan abin da ake nufi da asrus asrus diharil yaduwan ilimin da kuma duniya ta sami malamai masu ɗimbin yawa a yankuna daban-daban eh, gane wannan ba wagayar sahabata mina matubina aksar hamsi katon mala ya ce wala ya kadu yi wujadu fil karnil awwalin ladin karada fi sahaba wala يوجد في القرن الأول الذي انقرض في الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد ولا يكاد يوجد تكر فأسامه ولا يكاد يوجد كسما كتي باب الدكر نزاك سامو في القرن الأول أقرن نفركو الذي انقرض وند يشود في الصحابة نصحبي وكبار التابعين دمن يمن ينتابعي da'ifun mai rauni illal wahidu ba'da alwahid sai dai daya bayan daya kenan dai kuka kamar da dazu muka faɗa. Malam yace falamma madha alqarn alawwal ayayin da karni na farko ya shude wa dakhala athani na biyu ya shiga kana fi awailihi sai ya kasance a farko farkonta min awsati tabi'in a cikin tabi'ai jama'atun wasu tawaga min ad-du'afa a cikin masu rauni alladhina du'ifu ghaliban min qibali tahammulihim kaga su mafa adamu wata da'af raunin su ba ta gurin kasantansu su mutanen banza bane alladhina waranda du'ifu an raunata su ghaliban mafiya yawan lokuta min qibali tahammulihim a bangaren karban hadisin da suka yi wa dabtihim lil hadith da kuma haddansu ƙibalu tahammul shi ne mutum ya je zona a gaban malami ya yi karatu ɗama al'ada'u tahammul ne al'ada'u karantarwa a tahammul karba to gudun karban da kuma gudun karfin haddansu ko kuma kula da abin da suka karba to a nan ne aka samu rauni fatarahum sai za ka same su haka ne fatarahum wannan ba fatarahum ba wai za ka gansu ba ne ba yau ba sai ka gane fatarahum wannan masu daukan mafoli biyu ne eh, in ka ce na mafoli daya fatarahum yarfa'una yarfa'una wannan fil ba Shi ne mafulun biyu na biyu fatarahum rafi'ina al-mawqufa eh haka ne fatarahum za ka same su yarfa'una al-mawqufa hadisi mawqufi sai su wato su mai da shi marhuwi yarfa'una al-mawqufa wa na kathiran suna yawan yin irisali. Walahun ghalatun kuma suna da kuskure kaga wannan ita ce ma kuskure. ai hadisi marhuwi mutum ya ce mawqufi mawqufi ya ce marhuwi kuma yayi irisali? falamma kana inda akhiri asri tabi'ina a yayin da ya kasance karshen zamani na tabi'ai wa huwa hududul 50 wa 100 ita ce daidai wato hududul 50 wa 100 daidai 150 takallama suka yi magana fi tawthiqi wat tad'ifi gurin wasaqawa a ce mutumin kirki wat tad'ifi da raunatawa ta'ifatun wasu tawaga min al'a'imma cikin malamai wa qad sarada ibn adiy ibn adiy ya quraro fi muqaddimati kamilihi a cikin muqaddima na kamil dinsa minhum a cikin wadannan halkan wasu mutane ila zamanihi zuwa zuwa ga zamanin shi fa sahabatu alladhina awradahum sahabbai waɗannan wato mutanen da suka yi magana akan tawfiq da ta'dil su ne fa yawa su fa ba wai masu rauni wadda suna yursiluna wa yarfa'una al-mawqufa ba su bane fasahabatu alladhina awraduhum sahabbai wadanda ya kawo kamar haka yace akwai Umar ibn al khattab radiyallahu anhu Abu Hafs wanda ya rasu hijira na da 23 sannan wa Ali ibn abi talib karramallahu wajhahu almutawaffa sanata 40 wanda ya rutse jira na da shekaru 40 sannan abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma wanda ya rasu hijira na da 68 sannan abdullahi ibn salamin radiyallahu anhu wanda ya rasu hijira na da 43 sannan ubadatu ibn samiti radiyallahu anhu wanda ya rasu hijira na da 34 haka ne ba sannan anas ibn malik radiyallahu anhu al'ansari ko wanda ya rutu hijira na da shekaru 90 sannan ummul mu'minin shekaru 90 kaga anas bin malik shekaru na 90 abu hanifa yaushe aka haife shi 80 kaga haifuwan abu hanifa da shekaru goma tukuna anas bin malik ya rasu ne a wani guri ake cewa shi abu hanifa ya tarar da anas ibn malik ya karantar da ya rawaito wani hadisi a gurin shi wato tawaga ne mutane sun taru a gurin sai ya zo ya tarar gashi anas yana karantarwa sai ya ji hadisi kaga kai wannan kenan inda wannan maganan ta tabbata isnadin ta lafiyayye to kenan shi ya mai mamabu hanifa yana cikin tabi'ai ne yana cikin tabi'ai ko yawwa wanda wasu suke cewa baya cikin tabi'ai inda isnadin bai da kura ta yana cikin tabi'ai da ya hadu da sahabi guda kuma ya karanta hadisi daga gare shi ya ji kaga wannan zai kasance min sigari tabi'ina ne kun ji wannan ba ah, kaga waɗannan sun ciro man wancan zamanin wadda wadda shi imam abu hanifa ma amirun ishabi shi ne sanadiyan ya shiga duniyan ilimi ma sannan ummul Sayyida sayyidatu aisha radiyallahu anha almutawaffatu sanata 57 hijira na da bakwai ne ta rasu wa da mina tabi'i na adadan a cikin tabi'ai kuma ya kawo wasu ka kamar haka amir ibn sharahil al-sha'bi al-mutawaffa sanata kaga 103 kaga haifan shi abu hanifa da rasuwan shi amir ne sha'bi shekaru 23 tsakanin su kenan eh ai shi amir sha'bi yana ganin abu hanifa abu hanifa da kasuwanci yake yi yana kai da komowa sai ce shi kai ya eh, zo me kake yi ne kai ila man tataraddadu asali su a larabci in sun ce ila man tataraddadu suna nufin a gurin wato aina kake karatu kaga bu Hanifa ce Hanifa kasuwanci nake ita aswa ya yace kai ka san abin da na tambaye ka ina kake zuwa karatu yace ni bana yin bana zuwa karatu kasuwanci na nake yace kai Allah ya baka kwakwalwa kar yi wasa da kwakwalwa nan kana da karfin fahimta ka shiga ka nemi ilimin addini kaga dalilin da ko kuma sanadiyan da Abu Hanifa ya shiga neman ilimi wadda ya bi matakai ma kafin ya zo ya shiga ilimin fiko eh, ya shiga fannin Qur'ani ya shiga fannin hadisi ya shiga fannin lugha adab duk ya fita yace kai nan ba gurinmu ba ne. sai ya zo ya shiga hadi abin wannan kaga da ya shiga alkur'ani ya ce wannan karshen ta a ce kai malami ne sai a haɗa ka da yara kullum kana tare da yara kana karantarwa ya ce wannan bai yi ba sai ya gudu ya ɗauki abin da zai doka sai ya bar gurin sai ya shiga adab ma ya ce wannan karshen ta sai a ce maka sha'ir kai ka zo kana waka sai ya bari sai zai shiga kuma hadisi sai ce waɗannan mutanen yanzu sai su ce wane yana da rauni sai su ki karban hadisinka wa kuma wannan lambar ba za ta gushe ba tana nan tare da kai har a tashin kiyama ya ce nan ma ba guri ma ba ya fita da ya zo ya shiga ko ya ce nan ne gurinmu wato mu ne masu fada a jima eh, su su je su tato hadisan su kawo mana sai mu yi magana ba ce nan ne gurin mu Abu Hanifa kenan sannan akwai daga Amir ibn Sharahil shabi sannan Muhammad ibn Shi ibn Sirin al-mutawaffa sanad 110 ya rasu Muhammad ibn Sirin wannan matsalin ne ba daga Muhammad ibn Sirin wadda ya shahara da fassara a ah, mafarki da littafi ma a kanta wadda ita gaskiya saboda Allah fassarar mafarki ilimi ne kuma baiwa ce baiwa ce eh, baiwa ce wadda ai akwai lokacin da imam malik ya yi mafarki imam malik ya yi mafarki da ya mafarki ya ga mala'ikan mutuwa sai imam malik ya ce mashi yaushe zan rasu ya ce ya hanshi mashi yanzu na mashi ya su biyar imam malik ya farka ya ce to biyar kwanaki biyar ne ko mako biyar ko menene hankalin shi ya tashi ai gurin ibn usirin din ne yazo ya ce mashi a kwantar da hankalinka abin da yake nufi abin da ka tambaye shi na daga cikin daya daga cikin abubuwan da ba wanda ya san su sai Allah Fati mafatihul ghaimi biyar shi ne sai malik ya ce to kenan. kaga fassara mafarki baiwa ce bayan ilimin ma sannan sa'id ibn jubair wadda ya rasu hijira na da 95 nake sa'id ibn musayyab ko musayyab ko musayyab akhirul mutaqaddimin kaga ya rasu hijira na da 94 94 wannan haifon wa malik إذا مدى منا سيد قام سيد قول بما قال الكرام فعولوا aga ɗaya ya tafi ɗaya ya dawo ko kuma ce ɗaya ya zo ko? shabu hanifa ma 150 shi ya tafi sai imam shafi ya zo haka ne wata kallama wa sa'id ibn jubair sanan da sa'id wadda ya rasu hijira da 95 وتكلم في التوثيق والتجريح min من الأئمة kaga wannan na farko sahabbai na biyu tabi'ai na uku waɗanda suka zo daga bayan su cikin manya-manyan malamai shine ce watakallama takallama fi at-tawthiq tajrih ta'ifatun min al-a'imma tawaga a cikin malamai manya-manya kuma sun yi magana kan jahl da ta'dil fa qala al-imam abu hanifa imamu abu hanifa wanda ya rasu hijira na da hamsin, ya ce ma ra'aitu zama min jabiril ju'fi kaji imam abu hanifa ya ce ban taba ganin ban taba ga makaryaci kamar jabir al-ju'fi ba kaga wannan a hadisi ne ko a hadisi sai da dalili ne za su fada saboda mun karanta a da imam ahmad an tambaye shi to malam ya za mu yi akan jarta ta dai ce to in dukkan mu mun yi shiru mutane ya za su san ingancin hadisan saboda haka dole ne a bayyana sannan mudha'af al-a'mash imam a'mash ma Suleiman ibn Mihran al kenan ya da'afar da wasu wanda ya rutsi gida na da 148 jama'atan wa da'afa al jama'atan wasaqa akharina wa nadara fi rijali shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj shi ma yaga yanayin mazaje wa nadara fi rijali kaga nadara fi rijali shu'ba wanda ya rasu hijira na da 160 kana mutashaddidan ya kasance mutum ne mai tsauri la yakadu yarwi illa an thiqa bai ruwaito hadisi sai daga amintattu kaga shu'ba ibn al-hajjaj su ne waɗanda in sun ce wani mutumin kirki ne kai tsaye za a dauka saboda an san suna da tsauri amma sun ce wani mutumin banza to za a je a duba wasu kuma me suka fadi a kansu dama abu biyu ne akwai waɗanda suna da tsauri kuma akwai waɗanda suna da sakaci wanda yana da tsauri in ya ce wani mutumin kirki ne kawai ka dauka ka kwantar da hankali in ya ce mutumin banza to ka saya tukuna su waɗanda suna da sassauci kuma in sun ce wani mutumin banza shi ke nan ka bari ko? saboda ta su wani masu ce mutumin banza ya eh, shi ke nan gane wannan ba? aga duka wato kamar suna skeli ne wannan suna nan wannan suna nan wannan sun kobe shi sai ka ga waɗanda mai suka faɗi gane wannan ba? yawwa wakada kanar imamu maliki bin anas imamu darul hijira ma haka ya kasance yayi yi kuma yayi yi tajiri sanar ɗari da saba'in da tara wa mimman idha ƙwale fi haɗa al'asari ƙubila ƙauluhu na daga cikin wanda a wannan zamani abinda yake nufi wancan zamani na kusa da su imam malik ko kuma kafin soma bayan dai annabi afwan bayan sahabbai da tabi'ai din mimman idza qala fi hadha al a wannan zamanin su qubila in yayi magana za a karba qawluhu maganar sa akwai ma'mar ibn rashid al-asdi wanda ya rasu jira na da 153 sannan akwai hisham ibn abi abdullah ad-dastuwai ko ad-dastawa'i kaga yadda ya maka dabtu yawwa wanda ya rasu hijira na da dari da hamsin da hudu sanin abdurrahman ibn Amur, ibn yuhmedul auza'i imam al-auza'i wannan eh, imam al-auza'i ya shahara da wannan lakabin al kuma nisbar nan ya shahara da ita al-mutawaffa sanad 157 sannan sufyan ibn sa'id al thauri daga shi ma ba a ma san sunan uban ba sufyan al thauri al-mutawaffa hijira na da 161 sannan Abdul aziz ibn abdullah ibn al-majishun wanda ya rasu hijira na da 164 sannan hamad ibn salama wanda ya rasu hijira na da 167 sannan al-layth ibn sa'ad shi ma ya rasu hijira na da 175 wa ghayruhum da kuma wasu shine malai yace ka dubi littafin al-mutakallimuna fi rijal sannan thumma a bayan haka sarada ya kawo tabaqatin matakai muta'addida masu yawa mimman takallama fil rijal a cikin waɗanda suka yi magana akan mazaje hatta wasala ila al-hafizain al ne, sai yazo kan manya-manyan hafizai guda biyu ha Yahya bin Sa'id al-Qattan wanda ya rasu hijira na da 198 da Abdurrahman ibn Mahdi wanda ya rasu hijira na da shi ma 198 kaga rasuwansu ta zama daidai 198 ne duka faqal sai ya ce ne ke magana hmm? haka kar mu manta fa wato kana ka shiga cikin wato wani gida kana yawa an ce maka wannan gidan wane sai ku shiga kudu ba da dakunan sun yi yawa an ce wannan gidan waye sai ka ce to gidan waye ma ko sai kar mu manta muna cikin wani littafi na ibn adi na haka ne yawwa an gane wannan ba yawwa ثم سرد طبقات متعددة عفوا عبد ibn Mahdi مهدي فقال ابن عدي يce faman jarahahu wanda su biyu din nan a lokacin su sun aibanta shi la ya kadu mil jurhuhu to fa raunin da suka yi masa ba za ta waraka ba sam kaji maganar da suka yi la milu, ba zai waraka ba jurhuhu raunin da suka yi masa kaka kenan mutumin da su din nan sun yi kan shi wannan ma ya ce wannan mutumin banza wannan ma ya ce mutumin banza to shi kenan kawai kar ma ka je ka yi wani bincike a kansa wa man wasaqahu wanda kuma sun wasaka sun ce wannan mutumin kirki fa huwa al-maqbul to fa shine karbabe wannan mubalagha ce wanda take cikin uslub na magana kamar kamar wanda yadda manzon Allah zan ce addinu nasihatu eh, fa man wasaqahu fa huwa al-maqbul to shi bai ne haka ne wa man ikhtalafa fihi wanda suka yi sabani akan sa su biyu wa dhalika qalilun wannan yana da karanci sosai wujutuhi da fi amrihi wannan sai ai a akan al'amarinsa kenan sai kai bincike ka duba malamai su mai suka fadi sai ka ga daga karshe dai in baka samu magana wani wato magana tsayayye ɗaya ba sai ka ga yaya za ka yi sai ka yi hari bisa ga wato nuna da kai in ka kai ba yawwa thumma zakara ba'dahum kafiran min ahli al-ilm sannan bayan waɗannan ya ambato da yawa cikin masu ilimi thumma sunnifa thumma sunnifatil kutub wa duwinat fil jarh wat ta'dil wal ilal haka ne ba thumma bayan wannan sunnifatil kutub an rubuta littattafai wa duwinat kuma an yi tadwin tadwin da son tasnif duka ɗaya ne hmm. fil jarh wat ta'dil wal ilal akan jarh da ta'dil da kuma ilal kenan wannan shi malami mai rubuta littafin ne ya shiga wata matsala daban akan rubuce-rubucen da aka yi wulatul jarhi wa ta'dili gwarazan jarh da ta'dili thumma zakara sannan shi ibn adi ya ambata min wulatil jarhi wa ta'dil daga cikin manya-manyan masu jarh da ta'dil ya ambaci al-imam yahya ibn ma'in ya rasu hijira na da 233 sai ya ambata imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal wanda ya rasu hijira na da 241 sannan ya ambaci imam muhammad ibn sa'ad al-basri wanda ya rasu hijira na da 230 sannan ya ambaci imam ali ibn al-madini wanda ya rasu hijira na da 234 wa ghairuhum kathirun kuma bayan waɗannan akwai masu yawa mimman ya tulul maqama bi dhikrin wadda mun ce mu ambata to abin za ta yi tsawo sai malam kaga wannan namarij ne ya kawo maka kuma kaga yanzu da ka ji waɗannan ƙila an dan haskaka maka ka ji sunan malaman kuma ka ji su wane ne masu fada a ji wadda kila da baka taba jin sunayensu ba wasu wadda da wasu kaji sunayensu amma baka ma san sunayen wannan aikin ba to aga wannan kenan an wayar maka da kai anan sai malam ce shurutul jarihi wal muaddili wanda zai yi jarh ko zai yi ta'dil akwai sharuɗan da ake bukata ya zama su zama tattare da shi na farko an yakuna al-jarihu mustayqidan wanda ne wasu suka ce mutayaqqidan mutayaqqidan mutayaqqidan tayaqqada yatayaqqadu ne mustayqidan wannan istayqada yastayqidu haka ne ba wannan wanda aka dauke ta daga yaqada yaqada al-yaqadatu haka ne ba ya istayqada menene ya farka haka ne to daga bacci kenan ko yawwa fulanun ka ce wani istaiqib ya ce ma ana yaqdanun ni fa a na nake haka ne ba to al ita ce al fa'alanta to in ka ce mutayaqqidan da mustaiqidan duka abu ɗaya ne za su baka ana an yakun al-jarihu shi wanda zai jira ya zama fadakakke sai ka duba mutum in yi a fadake ba bacci yake yi ba idon shi biyu in hanya ba gaban shi zai gani ko to ya zama fadakakke duk abubuwan da ake fadi ya zama ya san su kaji daya mustahdiran kuma mai iya istihdari mai iya tuna abubuwan da ya gani kenan biyu ne ya zama ka sani ya zama za ka yi tunawa wadda nan ya kamata kai a matsayin kana talibul ilmi wallahi ka roki Allah ya taimake ka zama mai istihdari sabida kashi da tafai da yawa za ka karanta musamman Allah ya fore maka ka samu kudi ka tara litattafai ko kuma ka samu wani guri labiri a gefen ka shiga kana bincike za ka duba abubuwan da yawa to in ka ga abubuwan nan in ka gama karatu sai ka roke Allah ya rike maka abin da ka karanta ya tunatar da kai lokacin da kake bukata sai ka sa hannu Allah kaga kenan kaga imam wannan imam Jamaluddin ibn Malik ma ya fada a cikin lamiya وقد يحوي تفاصيل من يستحضر الجمل الاستحضار gane wannan ba saboda haka wannan abu ne wadda tana da muhimmanci sosai a musamman a ilimin jarh da ta'dil na ilmin rijal din nan Hmm, shekarun da mutumin ya rasu nan wafayatul a'yan eh, wannan kari ke ta eh, gane wannan ba kaga wannan abin tana da don wahala amma kana roƙon Allah kana yawan yi sai abin ka zo maka da sauki ada ya musa hadiya gane ba awwa ka mustayqidan mustahdiran fadakakke kuma mai iya tunawa saboda in ya kasance yana da sanayya akan labarin amma in ya fara magana kan mutumin sai ya manta wasu mai zai yi zai gwama abubuwa kila yana da labari na mutumin mutumin kirki ne da ba mutumin kirki bane ya zai yato ba amma ya manta wannan kaga bai yi istihdari ba a nan zai damage ko ba zai yi ba sannan ya kuna mutaharriyan li kalamin ulama ya zama mai tantance maganganun malamai in ya ji maganganun ya zama zai iya ga yahya bin ma'in abin da ya fada ga ibn al-qattan abin da ya fada ga ibn al-mahdi abin da ya fada dukkan su kila maganganu daban-daban ne to yaya za ka yi oh kaga kenan ijtihadi zai yi mutumin kenan ko ya zama yana da karfin tantance maganan su in yaji an yadbita ma yasduru anhu an yadbita ya zama mai kula da ma an abin abinda za ta abka ko kuma za ta fita daga gurinsa abinda shi zai fada kenan wani hukunci da shi zai tabbatar bisa ga ijtihadinsa ya zama yana tare da wannan fa liyalla ya kafi tanaqudi saboda kar ya je ya fado tuka da warwara kai ne ka fari magana kuma daga baya ka zo ka warware magana nan ba kan ilimi ba da mantuwa kaga wannan sharri ne sannan ya kuna aliman bi asbabil jarh wa ta'dil ya zama yana da sanayya akan sabbaban da za ta sa ai jarh da ta'dil sannan ya kuna aliman bi ta'arif kalamil arab ya zama yana da sanayya akan harhaduwan maganganun larabawa to kaga wannan shi ilmul adab ne wanda zai taimaki mutum ya gane wannan sabida zahibul hadisi to menene zahibu ha tarihu wa tunkiru me suke nufi suna fadinta ne bisa ga minwali na larabci ne da uslub nasu saboda haka dole ne mutum ya zama wato yana da ɗan haske a adab wadda za ta taimake shi ya gane maganganun da suke yi wadda gashi an riga da an yi maka aikin kawai ka karanta ka gane ta ne sai ce an na ba'idan an asubin mazhabi ya zama mai nisantan ta'assubi na mazhabanci mazhabanci ko na cikin gida ko na waje na cikin gida ita ce malikiya hambaliya shafiya hanafiya auza'iya zahiriya kharijiya ita ce wannan dan dariƙa wannan dan shi'a wannan wani ne wannan kharijiya ne to mutum ya zama bai da ta'assubi irin wannan saboda inda akwai ta'assubin zai dubi wani mutum sai ya fadi wasu kalmomi a kansa saboda hiq wadda yake cikin take cikin zuciya sannan an tahmilahu al'ada alla haka ne alla tahmilahu al'adawatu shakhsiyatu fi jarhi rajulin alla tahmilahu al'adawatu shakhsiyya kada fa adawan da ke yi wa wani mutum ta sa shi ya aibanta abunan fi jarhi rajulin ta sa shi ya aibanta wani mutum kenan kiyayyen da yake wa wani kar ta sa shi ya aibanta wani ba shi yasa za ga wani lokaci wani malami ya faɗi wasu kalmomi kan wani sai ga wani malami zai zai ce maka wannan fa ba jar jarh bane ake nufi a lokacin abu kaza ne ta faru tsakanin su sai ya faɗi kalma kaga kenan wannan ba za a sa ta cikin jar da ta'dil ba saboda bai cikin sababi na jar da ta'dil wannan dace an ya haliman an kuna haliman mai juriya mai yin abu da hankali kenan wa saburan mai hakuri hatta la yaghdaba ya wato ya kasance bai fushi min kalamin nas daga maganganun malamai fihi abana mutane fihi a kansa kare wato ya zama bai lura da maganganun da ake yi a kansa fayar mihim sai <clears throat> ya faɗi wani abu a kansu bima la na bihi abinda bai dace su dace da ita ba kenan kar wato maganganun da ake yi kuma suke yi a kan shi wasu ta sa ya faɗi wasu kalmomi wadda ba su dace wato kuma bai dace a faɗi kalmomin a kansu ba ga wannan karantarwa kake yi musamman wa zai kake yi da lasu da sauransu ma to dole ne mutum ya lura da wannan saboda inda ka zama malami mai karantarwa musamman mai wa'azi za ka ji maganganu a kanka a ne? to me za ka yi sai ka zama mai haƙuri duk wanda zai faɗi magana inda ya zagi ne da sauransu ka san abin da ya kamata ka yi magana a kai ka san abin da bai kamata ka yi magana a kanta ba sai ka kau da kai in abin ta shafi addini dole za ka yi magana in abin ta shafi mutuncinka gurin wato wadda za ta yi damiji ga karatun da kake yi da mutuncinka wannan ma dole ne ka yi magana saboda manzon Allah sallam ya ga sahabbai biyu suna wucewa ce musu ku zo wannan safiya bintu huyai ne ya rasu suka ce ya rasulullahi kai ne sun ce a'a ai shaidan kar ya ya jefa wani abu cikin zuciyanku kaga wannan menene sare mutunci ne da kuma dai su kada su je su fadi wani kuskure wadda ba shi ba wadda yanzu kana ga in kana jin wazi da sauransu zaga akwai maganganu ma wadda sun wuce wana da iri maganganun da ake yi Allah tahmilahu alqaraba kada kusanci ta sa shi anil uduli bi ƙaunin alhaq rawi ya karkata daga faɗin gaskiya akan mai riwaya hmm? لا تحمله القرابة عن العدول بقول الحق في الراوي kusanci kada ta sa ka ka fadi wato ka karkata daga fadin gaskiya akan wani mutum ka karkata daga gaskiya akan maganan da za ka yi kan wani shi makusancinka ne akwai abin da ya kamata ka fada a kansa na sai ka shuru shiru ko kuma ka gyara magana to wannan makarkai abin da yake nufi yawwa mala ce hadhihi hiya ba'd ash-shurut kaga wannan yace sune shine wasu daga cikin sharuda allati la budda min tawaffuriha wadda lalle dole ne su zama sun cika liman yatasadda lil jarh wa ta'dil wadda zai zo ya sayu yace zai yi jarh da ta'dil wa qad ashara ila ba'dha al-hafiz ibn hajar fi an-nukhbah ibn hajar al-asqalani cikin nukhbatul fikr yayi ishara ga wannan farji ilaihi in shita to ka koma ga wannan in dai kana bukata wadda anan ina ga akwai ma wanda bai ji nukhbatul fikr ba akwai ne babu ko yawwa aham kutubil jarh wa ta'dil to yace mafi muhimmancin littattafan na jarh da ta'dil kaga wasu gurare abinda suke yi in an zo kan wannan gaban wato karatun za ta yi tsawo kila kafin a gama sunan suna littafan nan ma Allah dai kawai ya san iyakan darussan da za a yi saboda za a dauki littafin an fara sai a ce ga littafin sai a bude a karanta mukaddima a danji sai a aje sai a wuce na gaba to kaga haka ne za a yi karatun za ta yi tsawo amma za ka fi ganewa ko? e to ya aka iya <laughs> ah. <clears throat> tun da dai an samu jin suna littattafan ma alhamdulillah za mu ce a hmm. hammu kutubin jarhi wa tadil ya ce tan kasimu kutubin jarhi wa tadil littattafan jarhi da tadil sun kasartu fitar tibitali gajeri wadda yake gaba Awalan kutubin fiqat littattafai na amintattu abin da yake nufi ba masu rubutun ba mm, amintattu ne ne aka tara a cikinsu eh, tarihu fiqat lilhafif abilhassan ahmad ibn abdullahi ibn salih al'ijili hmm. al'ijili wannan shi ne abin da ya shahara sunansa ba hmm. almutawafa sana wahida wahid wa sittin ba da da sittin da guda bitartibin hafif nuruddin alhaifami nuruddin alhaithami shi ne yi wa littafin aiki hijiran tashi almutawaffa sana hijira na dare takwas da bakwai ne ya rasu shi mai jara littafin kuma ya mata aiki kenan wata dammunatil hafiz bin hajar al-asqalani da kuma akwai abubuwan da ya kunsa na hafiz ibn hajar al-asqalani al-mutawaffa sana 852 852 ya rasu kaga wannan littafin asiqat amuntattu ne aka tara cikin ta na ajili wanda shi in ka karanta muqaddiman sa shi ma zaka je uslubin sa wani uslubi ne yabi sannan kutub kitabu thiqat littafin thiqat al-hafiz abi hatim muhammad ibn hibban al-busti wanda ya rubuta jirana da 354 shine ba wanda yake ce suyuti masu halal busti fi kitabihi bal shartuhu khaffa wa qad wafa bihi dan kaka shi ma an ce sharadin sa sai ce sharadin sa ne kawai ta zama tana da sauki amma cika sharadin sa kaga in ka karanta muqaddiman sa zaka ji sharadin sa kuma zaka gano wani irin bullowa zaka yi wa littafin wadda duka waɗannan kayan aiki ne ko an aiki ne waɗannan duka in za ka yi jar da tarif kuma za ka yi dirasa a wani isnadi waɗannan su ne tana tarihu asma'i fiqat min nuqila anhum al-ilm wannan da sunan littafin ba da Umar aka ne ba ibnu Ahmad ibnu Shahin al-Wa'id kaga wannan shi ma ibnu Shahin wannan shine abin da ya shahara sunansa ya gidana da 385 ya rasu sannan ar-ruwatu thiqat masu riwaya amintattu almutakallamu bi ma la yujibu radduhum A aga shi ma wannan kaji sunan littafin mu thiqatul mutakallamu min ma la yujibu raddahun kena akwai wasu maganganun da aka yi a kansu na jar? wadda ba ta kai matakin a ce an ki karban hadisin su fa wannan wanda shi ma kana bukatan ka karanta irin waɗannan littattafan kar ka karanta da wayan kafa eh kada ku yi karatu da waya in ka an baka wani assignment to ka duba sai ka bari gane wannan gaga kana bukatan ka karanta abin sosai to yi printing in tana da yawa fa yi printing page goma abin nan dari in ka gama ka kona ta ko ka zubar sai ka yi na gaban sai ka yi na gaban haka amma kar ka karanta da waya sai dai in kana da tab ko kana da computer to wannan dama dama gane wannan ba saboda in ka yawan karatu da waya kumburin media aha baka gani ba in ka yi wato in yayi yawa idonka kana jin wani abu a ido ai to kai wannan eh. safety precaution ne gane yawa Allah dai ya hore mana littattafan eh, kuma <coughs> ya bamu daman karatu da amfani da ita sanya ta cikin ka. sannan malam yace الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يجب ردهم wannan lilhafiz Shamsuddin Muhammad ibn Ahmad ibn Qaymaz az-Zahabi ne wanda ya rizga jira da 748 sannan mala yace saniyan kutubud du'afa littattafai wadanda ta tara mazaje masu rauni ad-du'afa al-kabir na Muhammad ibn Ismail al-Bukhari kaga wannan na Imam Bukhari 256 rasuwan shi sannan ad-du'afa as-saghir shi ma kana imam bukhari ad-du'afa wal matruki na imam abi abdurrahman ahmad ibn shu'aib an-nasa'i aga fagen su kenan an-nasa'i wanda ya rasa hijira na da 303 sannan ad-du'afa na imam ja'far ibn muhammad ibn amr ibn musa al-uqayli wanda ya rasa hijira na da da uku ashirin biyu. sannan ma'rifatul majruhin min al-muhaddithin na Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Hibban al-Busti kaga wannan mana Busti ne Dari 354 kaga ne ba wanda shi ya rubuta kan fiqat kuma ya rubuta akan du'afa din sannan al-Kamil fi du'afa ar-rijal na Imam Abdullah ibn Adi ibn Abdullah al-Jurjani ya rasu hijira na da 365 sannan ahwadur rijal na abu ishaq ibrahim ibn yaqub al-juzajani wanda ya rasu hijira na da 259 sannan ad-du'afa wal matrukun na hafiz ali ibn umar ibn ahmad ibn mahdi ad-darqutni wannan darqutni ko ya rasu hijira na da 385 sannan abdu'afa'u wal maturukin na al-hafiz abul faraj abdurrahman ibn al-jawzi wannan ibn al-jawzi ne wanda ya rasa gidana da 597 sannan al-mughni ba na ku ba fi du'afa daga ne al-hafiz muhammad ibn qaimaz shamsuddin al-dhahabi hijirana da arba'in da 748 ya rasu سن ميزان الاعتدال شيمنا الإمام الذهبي سن ذيل على ميزان الاعتدال للحافظ زين الدين العراقي عبد الرحيم بن الحسين كو يجرانا لدري توكوس دشد يرسو سن لسان الميزان الحافظ أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني شكا شما أمير المؤمنين في الحديث يجرانا لدري توكوس دهم سن دبيو يرسو سن الكشف الحثيث Aman, رمي bi Hadith, الحافظ برهان الدين برهان wanda ya rasu hijirana da dari takwas da tamanin da kudu a ga wannan malam ya kawo wasu daga cikin sunayen a littattafan da ta tara masu rauni dama ilimin hadisi kam a cikin fannoni na ilmin addinin nan ba fannin da yana da yawan littattafai kamar ilmin hadisi haka ne saboda abin fanni-fanni ne sannan ثالثا ما لا كتب الجرح allati التي جمعت بين الثقات والضعفاء wannan jirwaye ne ta tara tsakanin wato amintattu da kuma masu rauni duka kutubul jarhi wat ta'dil ghayr mukhtassati bi makanin wala bi kitabin muayyan farko ya ce littattafan jihar da ta'adil wadda ba ta kebantu da wani guri ba ko da wani littafi ba ne. kenan bai ce malamai na gari kaza ba hmm? sannan bai ce magmaton mazajen littafi kaza ba kawai a hade suke kenan za ka samu malamin Baghdad ka samu na Dimashq ka samu na Hijaz zaka samu amintacce zaka ka samu mai rauni za samu malam wato rijal na bukhari na muslim na abu dawud na musulman ahmad haka farko ce a tarihul kabir kaji sunan littafin ma mm. na imam muhammad ibn ismail al-bukhari mm. sannan aljarh wa ta'dil na ibn abi hatim ar-razi daga 327 ko mm. sannan al-irshad في معرفة علماء الحديث أن الحافظ أبو يعلى الخليلي ابن عبد الله الخليلي القر القرويني أنا كما أكوي أكوي القرويني ما با تنن بحر الدم في من تكلم فيه الإمام أحمد إمام أحمد بمدح أو ذم يوسف ابن حسن ابن عبد الهادي al-mutawaffa 909 wannan ibn abdul hadi ba da yawa saliya sannan shi ibn abdul hadi ya rasu hijira na da 909 kuma ka san wannan karka dubi ibn abdul hadi din akwai ibn abdul hadi na ibn taymiya ko akwai ibn abdul hadi talibin ibn taymiya wanda ibn taymiya haifuwan sama 660 rasuwan shi 728 700 ko to haga wannan rasuwan shi 900 zamanin zuwa wannan su suyuti wanda bayan su ibn hajar ma sun wuce wadda su yi ibn hajjar ma burbushin su yi ibn taymiya ne suka dan ci haka ba yawwa sannan aljami'u fil jarh wa ta'dil لأقوال البخاري ومسلم والعجلي وأبي زرعة الرازي وأبي داود والفسوي وأبي حاتم الرازي والترمذي وأبي زرعة الدمشقي والنسائي والبزار والدار قطني يتارى نولا تكع جمعه ورتبه السيد أبو المعاطي النوري وآخرون gayyan malamai ne masu ka taru suka yi aikin nan saboda kaga aikinsu tana da girma maganganun bukhari da muslim da rijili har zuwa kan dara kutune sannan kutubul jarhi wa ta'dilil mukhtassati bi rijali kutubin muayyana kaga wannan waɗanda muka malam ya kawo guda biyar da nan wannan misalai ne na littattafan da su ba su bantu da wani abu ba jirwaye ne sannan na gaban nan littattafan jarh da ta'dil wadda ta ke bantu da wasu litattafai. amma cikinsu za ka samu masu rauni da ka samu thiqat gane wannan farko ce kutubin fi rijali sahih bukhari littattafan da aka rubuta akan mazajen bukhari farko rijalul bukhari al-musamma al-hidayatu wal irshad fi ma'rifati ahli fiqati was sadad kaga wannan li abi nasr al-kalabadi المتوفى سنة 398 ya rasu hijira na 398 sannan at-ta'dil wa at-tajrih liman rawa anhu al-bukhari fi al-jami' as-sahih kaga ne ya bil walid al-baji al-andalusi wanda da hudu, kaga wannan yana cikin manyan ginshikan malikiya ne zaka ji sai qala al-baji Eh, wanda wanda wannan Ibrahim Saleh shi mana yawan ambaton wannan malamin sannan kaga wannan namuzaji na rijal na sahihul bukhari wanda ba ma shan wahala inda ya mazajen bukhari ne kake so ka yi nazari sai ka koma littattafan nan saboda su sun sai a kansu ne sannan kutubun fi rijali sahih muslim kaga maza sun yi aiki fa sun ma gama aikin yanzu ba gwagwarmayan rubutu ake ba gwagwarmayan karatu ne mm, a karanta shi ne ta zama aiki yanzu ba ma wai rubutu ba rubutu gashi an rubuta wadda yanzu a nan namadij ne kawai ake kawowa kutubun firi, jali, sahihi muslim to kai fa kai an dai ilimin hadisi ne kake yi yanzu tun da zuma muke littattafai muke karanta littattafai kai ka san in dai wannan tafarkin ne ka ɗauka kenan a gaba dole ne rayuwanka ta zama kullum su ne saboda ai tara littattafan nan ai ba kabot ba ne na ado ko kullum kai kana cikin karatu da bincike kenan ita ce aikin da ka sa a gaba to Allah ya sauwaka to kutubun fi rijayi sahih musulmi. littattafai akan mazajen musulmi ne kawai rijalu sahihil imami muslim kaga sunan littafin ahmad ibn ali ibn manjuyah ko manjawaihi al-asfahani wadda ya rasu jirana da 428 sannan kutubun fi rijali sahihaini waɗannan wato sun hada tsakanin mazajen littattafai biyu ɗin nan farko ta tasmiyatu man akhrajahum al-bukhari wa muslimun ambaton waɗanda Bukhari da Muslim sun ruwaito hadisansu na hakim abu abdullahi ne sabori ne hmm. wadda ya rasu jirana da dari hudu da biyar sannan aljam'u bai na rijalis sahihain li abil muhammad ibn tahir ibn ali al-maqdisi al-ma'ruf ibn al-qaisarani wanda ya shahara da wannan sunan ya rasu hijira na da dari biyar da bakwai sannan kutubun fi rijalil muwatta litatafai akan mazajen muwatta malik at-tarifu bi rijalil muwatta na muhammad ibn al-hadha at-tamimi wanda ya rasu hijira na da 416 sannan is'aful mubti bi rijalil kuma is'aful mubta bi rijalil muwatta na hafiz jalaluddin as-suyuti wanda ya rasu hijirana da abin nan 911 kutubun fi rijali suna bi dawud kaga littattafai ne akan sunan abu dawud tasmiyatu shiyukhi abi dawud fi sunanihi abu ali al-husayn ibn muhammad ibn ahmad al-ghassani al-jayyani kaga 498 ne ya rasu sannan kutubun fi rijali jami'at tirmidhi littattafai akan jami na tirmizi shiyuhu abu isa tirmizi fi sunanihi abu abdullah muhammad ibn abdulaziz al'ansari addauraki sannan kutubun fi rijali sunanin nasa'i a cikin sunanin nasa'i tasmiyatu shiyuhin nasa'i shi mana dauraki sannan kutubun fi rijalil kutubi sita wannan kuma sun tara mazajen littattafai guda shidan haka ne ba? dawa. Mm. aha farko ya ce alkamal fi ma'arifati asma'ir rijal na abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jamma'ili wanda ya rasu jina na da dari shida wannan wani ne to to kaji fa maimunatul ahkam kaji abin da yi wata rubutun da ya yi littafin shi nan tahribul kamal tahribul kamal wancan littafin shi ne mai gidan shi kenan tahbib na al-kamal din na hafiz abul hajjaj jamaluddin al-mizzi dari bakwai da arba'in da biyu ya rasu sannan bayan sai ibn hajar ya zo tahribu tahribil kamal na hafiz shamsuddin zahabi na zahabi ne wannan wanda ya rasu hijira da dari bakwai da arba'in da takwas sannan alkashif liman lahu riwayatun fil kutubis Sita, wannan ma zahabi ne سنن إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال من الحافظ على الدين مغلطاي ابن قليش الحنفي يا رزي جيرانا دالدري بوكوي دا ستين دبيو سنن معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل نا ابن كثير نيوانا سبن سبن فوني إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ون السراج عمر ابن علي ابن الملقن ونشي ما شعر الرمال منه سنن تهذيب التهذيب ابن حجر تقريب التهذيب شيخ ابن حجر سنن خلاصة تهذيب التهذيب خلاصة تهذيب تهذيب الكمال ونن صفي الدين أحمد ابن عبد الله الخزرجي الذي ترى دا أشرين دا كتب في رجال الأئمة الأربعة لتتفين أكن مزاد لتتفين مزاجا لتتفين قد أخذ سنن كنا sunan guda hudu ta'jilul manfa'a bi zawaid rijalil a'immatil arba'a kaga sunan littafin ta'jilul manfa'a wannan ma ibnu hajar kutubun fi rijalil kutubil ashara to kutubun fi rijalil kutubil ashara kutubu sita me zakara uku abin guda hudu eh na najwa da me na'am sunan na na'am musannaf yawwa ah wannan gesin kuke yi ne hmm? to abinda za ku yi darasinmu na gaba sai a nema kaga muna da shidda ko? darasin darasinmu na gaba sai mu samu sauran abin da za mu yi musai a nan mu na gaba in mun zo sai mu ci gaba mu fara daga kutubun fi rijalil ashara kutubun fi rijalil kutubil ashara to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk masha Allah